Angielski w drodze do szkoły! Angielski w drodze do szkoły! Angielski w drodze do szkoły. Angielski w drodze do szkoły! Witamy serdecznie w piątym odcinku kursu Angielski w drodze do szkoły. Dziś nie będziemy się uczyć nic nowego, dziś powtarzamy materiał z poprzednich odcinków. Maciek, is this your pen? A co to znaczy? Czy to jest twój długopis? Yes. Yes. Hmm? Kuba, is this your pen? No. No. Okej. Okay. Jak zapytamy, czy to jest is, twój ołówek? Is this your pen? Is this your pencil? Is this your pencil? Mhm. Czy to jest twój twoje tata, uło- ołówek? Is this your pencil case? Co to znaczy is this your pencil case, Maciusiu? Powiedz. Czy to jest twój Czy to jest twój piórnik? Fantastycznie. Czy to jest twój piórnik? Is this your pencil case? Hmm? Pencil case, piórnik. Is this your doll? Y, no. Co to znaczy is this your doll? Czy to jest twoja? Y, lalka! Czy to jest twoja, czy to jest twoja lalka? Mhm. Doll. Lalka. A jakbyście zapytali, czy to jest twoja torba? Is this your bag? Is this your bag? Mhm. No to ja nie wiem, jak jest torba. Bag. To jest torba. Bag. Is this your, is this your bag? Mhm. Is this your book? <gasps> Wonderful. Is this your book? Co to jest book? Książka. Książka. Czy to jest twoja książka? Kota. Czekaj. A jak powiedzieć? A jak powiedzieć, to jest moja książka? Mm. It is my book. It is my book albo this is my book. Mhm. Jak powiedzieć, to jest mój długopis? Mm. This is my pen. This is my pen. This is my pen. Maciusiu, jak powiedzieć, to jest mój ołówek? A jak było to, że czy to jest twoja książka? Is this your book? Is this your book? Yes, it is. Yes, it is. This is my book. Maciusiu albo Kubusiu, powiedz mi, to jest moja lalka? Mm. It is my doll. It is my doll, albo this is my doll. Is... Mhm. Do you like apple juice, Maciek? Do you like apple juice? <laughs> I like, lub- I like apple juice. Okay. Do you like apple juice? Czy lubisz sok jabłkowy? To zapytaj mnie Odpowiedzi- o to. Do you like Do you like apple juice? Eee, no. No. Kuba, do you like apple juice? I like, Tata, I like apple juice. Mhm. Wonderful. I like apple juice. Tata. Czyli lubię sok jabłkowy. Do you like apple juice? Czy lubisz sok jabłkowy? Tata, I like tata, apple juice. Lubię sok jabłkowy. Tak, słucham. Jak było, czy lubisz? Do you like? Zapytaj mnie, czy Do ja coś like lubię. Water? Do you like water? Yes. I like. Yes, I like. Yes, I do. Uh, do you like water, Maciek? Yes. Yes. Do you like Ice cream, Kuba? Yes. Mhm. I like. Maciek, a teraz ty powiedz I like i powiedz, co lubisz. Mm, I like jest nasty Nesty. I like nasty. I like nasty. Mhm. Kuba, powiedz, co ty lubisz. What do you like? Mm. I like my Monster Truck. I like my Monster Truck. Mhm, czyli lubię mojego Monster Trucka. A za, tata, a zapytaj mnie, czy ja jestem dzisiaj. Are you here today? Monster Truck jest. Aha, okej. Okay. Maciuś jest z Monster Present. Truckiem. Odpowiada Maciek, jakbyś powiedział, czy lubisz swojego brata? Present. <laughs> What's your name? Do you like Yy, do you like brat? Do you like your brother? No bo nie... Do you like your brother? No bo... Do you like Wiedziałem brat? wszystko oprócz tego yo. Dobrze. Bo tego tak Do you like your brother? Your brother. Brat? Your brother. Twój brat? Do you like your brother? Czy lubisz twojego brata? Do you like your brother, Kubusiu? No. Do you like your brother, Maciek? Yes. No. No, okej. Okay. Dobrze. Chłopaki, a jak zapytamy, gdzie jest mój pokój? I like pokój. Jaki jest pokój? I like... Room. Room. Mój pokój? My room. My room. Gdzie jest mój pokój? Where is my room? Where is my room, ok? Powtórz Kuba. Where is my room? Powtórz Maciek. Where, where, Sasiu? Where is my room? Jaki jest basen? Basen? Swimming pool. A swimming pool. Takie zbywania. To samo. Swimming pool. Kuba, zapytaj, gdzie jest basen. Mm, where is my... Okej, okay, dobrze. Gdzie jest mój basen? Mhm. Where is my... Um, swimming pool. Swimming Mhm, gdzie jest mój basen, where is my swimming pool? Mhm. A, a jakbyś zapytał Maciusiu, gdzie jest e, moje jabłko? E, a jak było, gdzie jest? Where is? Where is apple? Where is my apple? Mhm. Where is my apple? A gdzie jest moja woda? Jakbyś zapytał? Where is my water? Where is my water? Fantastycznie. A Kuba, jakbyś zapytał, gdzie jest moja pomarańcza? Where is my orange? Where is my orange? Where is, where tak, tak is tak samo jest kolor i tak samo jest ten. Tak, tak. orange to jest też kolor pomarańczowy. Tak jest. Tak, Maciusiu? Ale, o, no tak, where is my... apple? juice? Where is my apple juice? Gdzie jest mój sok pomarań... Yy, e, sok jabłkowy. Fantastycznie. Where is my apple juice? Gdzie jest mój sok jabłkowy? Hmm. Okej. Okay. E, Maciusiu, a powiedz, gdzie, jest, m, gdzie są moje kluchy? Gdzie jest, moje, gdzie, gdzie jest mój makaron? Tata. Yy, Nie zapytaj. Jak było, gdzie jest Where mój, is? Gdzie jest mój? Where is my? Where is my wedding? Where is my? Pasta! Pasta, where's my pasta? Ma ktoś tu pastę do zębów? Nie, pasta to jest właśnie makaron. Okej. Okay. What's your name? Y Jak masz na imię? My name is Mami. Aha, okej. Okay. What's your name? My name is Kuba. Hmm. My name is Jacek. What's your name? Jak masz na imię? My name is Jacek. Mam zapytaj, na imię Jacek. Zapytaj mnie jeszcze raz. What's your name? I'm Kuba. I'm Kuba. What's Dobry. your name? Y, I'm komputer. <laughs> I'm Kuba. Jestem. Zapytaj Kuba. mnie jeszcze raz. Zaraz zapytaj mnie jeszcze raz. What's your name? I'm, I'm monster truck. Okay. You are a monster truck. Mhm. A jak powiecie nie wiem? Y, what's your name? Powiedzcie, że nie wiecie. what's your name? Nie wiem. No wiem. <laughs> I I don't know zapomniałem. I don't know. A ja nie wiedziałem. A ja zapomniałem. Okej, teraz ja wam zadam parę pytań, a wy, zap- a, a wy odpowiadacie nie wiem, okej? Um, where is my water? Mm, I don't know. Hmm? Where is my ice cream? Mm, no wiem. I don't know. Do you like apples? No wiem. Do you do you like oranges? Kuba, nie mlaskaj, tylko odpowiedz. I don't know. Do you like Maciek? No, czy lubisz Maćka? Do you like Maciek? I don't know. I don't know. Ty jego pytałeś, bo na jego pokazywałeś. A do you like Kuba? No, wiem. Okej. Okay. Dziękujemy pięknie za uwagę. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia. A teraz dzieciaki idźcie już do szkoły. music provided by royaltyfreemusicroom.com.